Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Արցախի վերածնդի օր 30-ամյա փետրվարի 20։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Թվում է ամեն ինչ երեք էր, բառացիորեն երեք։ Թեկուս ահա արդեն 3 տասնամյակ է անցել այն հերավոր, բայց եւ այնքան մոտ օրերից։ Կարծես թե ակնթադ դարձած ժամանակի հերավորության եւ ոչ մի զգացողություն։ Պատկերների խստակ տեսլական, հոգու ոգու պորտկում նույնչափ ուժգին ու նույնքան համատարած։ Եսի Եմենքի զուտ հայեցի համաձուլվածք, ամուր անկակտելի մարդկային հորձանքի վարար, ապահան հեղեղ, փողոցներում ու հրապարակներում ամենուրեք։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 ավելի ու ավելի է ընդգծում արժևորում հերու կամ մոտ անցյալում տեղի ունեցածի պատմական նշանակությունը։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության այդ նշանակալի պատմական իրողություններից է Ղարաբաղյան շարժումը։ Այն հիրավի դարձավ Արցախայության եւ նրա միջոցով համայն հայության դարավոր ազգային ազգագրական պայքարի հերթական զորավոր խթանը։ Հաստատուն եւ ակետ հանդիսանալով 20-րդ դարավերջի հայոց համազգային վերազարթոնքի համար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 1918-1920 թվականների Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ նույն տարիներին անկախ վարչակահական միավոր հրշակված պետականության բոլոր ատրիբուտներով ազգային խորհուրդ, կառավարություն, բանակ, արտարադատության համակարգ, ոշտված ու նույնպես համար մակարոնների գծով գայատեված Արցախի հանրապետության արժանավոր ժառանգը, առավել առնական ու իմաստնալի ազգովի առավել միակամ ու համախումբ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 Հայաստանի հետ լղի վերամիավորման պահանջը բովանդակող հանրագրերի տակ դրված էր 80000 եւ ավելի ստորագրություն։ Ծավալվեցին բազմահազարանոց հանրահավաքներն ու ցույցերը Հադրութում, Մարտունիում, Ստեփանակերտում ամենուրեք։ Բայց Անկախ նրանից, թե շարժման առաջին զանգվածային դրսևորումները, հանրահավաքները, ցույցերն ու երթերը հատկապես երբ եւ որտեղ սկիզբ առան շարժման կիզակետը հանդիսացավ լղիմ ժողովրդական падգամավորների 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանը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 Ինչպես հայտնի է, Սանկտ Պետերբուրգում 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ին նոր տամարով նոյեմբերի 7-ին տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման հաջորդած տարիներին բոլշևիկները հերագնաց ծրագրեր ունեին, նախատեսելով հեղափոխական ալիքը տարածել մերձավոր արևելքում ու որպես նախահիմք համարում էին քեմալական Թուրքիան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 Իլրոմն ամեն ինչ արվեց, որպեսզի լղիմը ընդհանուր սահման չունենա Հայաստանի հետ։ Այդ որոշումը իրականում ոչ թե լուծվեց, այլ ժամանակավորապես սառեցվեց Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Հետագա ժամանակաշրջանում կանոնավոր եւ հետեւականորեն ոտնահարվում էին հայ բնակչության իրավունքներն ու շահերը, արհեստականորեն կասեցում մարզի զարգացումը, այն վերացելով Ադրբեջանի հումքային ածանցյալի։ Դա թարչն էին հայկական կոթողների եւ մշակութային արժեքների ոչնչացման ու յուրացման փորձերը ամենատարբեր միջամտություններով փոփոխության էր ենթարկվում մարզի ժողովրդագրական վիճակը, դառնալով հայ բնակչության արտագաղթի հիմնական պատճառը։ Արդյունքում մարզի բնակիչների ազգային հարաբերակցությունը զգալիորեն փոփոխվեց ի վնաս բնիկ հայության Եթե 1923 թվականին հայերը կազմել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 94.4%-ը, ապա 1989 թվականի մարտահամարի տվյալներով հայերի թիվը նվազել է մինչև 76.9%։ Բնականաբար այդ ամենը պատճառ դարձավ, որպեսզի Արցախայությունը երբեք չհրաժարվի պատմական արտարությունը վերահաստատելու եւ Ադրբեջանի կազմից մարզի դուրս գալու մտքից ինչով նա տեսնում էր իր անվտանգ ապագայի միակ երաշխիքը եւ երբեմնի հայկական Նախճիվանի դարը ճակատագրից խուսափելու հնարավորությունը այնպես որ Ղարաբաղյան շարժումն անխուսափելի էր։ Արտաքին բարենպաստ պայմանների պարագայում այն գուցե եւ նույնպիսի ուժգնությամբ ու հաջողությամբ կարող էր Պորտուգալ անցյալ դարի 30-ական 40-ական թվականներին, 60-ական թվականների կեսերին, երբ հրաապարակ եկան մարզի մտավորականության հայտնի 13-ի նամակը, բնակչության բազմահազարանոց հանրագրերը ուղղված Մոսկվային Ինչպես հայտնի է, Արցախայությունը եւ հայկական ԽՍՀ իշխանությունները Ղարաբաղն ադրբեջանական ԽՍՀ-ին փոխանցելու որոշումը վերանայելու խնդրանքներով քանիցս դիմել էին ԽՍՀ կենտրոնական իշխանություններին, որոնք անտեսվել են կամ մերժվել, պատճառ դառնալով նախաձեռնողների հանդեպ կիրառվող հալածանքների։ Նշված դիմումների թվում են հայկական ԽՍՀ կառավարության եւ հանրապետական կոմքսի կենտկոմի 1945 թվականի դիմումը ԽՍՀՄ կառավարությանը եւ ԽՄԿ կենտկոմին,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 Խորթային իշխանությունը չկարողացավ ավելի ազատական, ավելի ժողովրդավար լինել, քան հրշակված էր պաշտոնապես։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը եւ Լղիմ ազգային խորհուրդը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 Խաղաղ հանրահավաքներին հակադարձվեց Ադրբեջանի պետականակիր ժողովուրդներից մեկի հայ ազգաբնակության նկատմամբ միջնադարյան մոլերանդությամբ իրականացված ցեղասպան ոչռագործությունների շարքը Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակում, այլ հայաշատ բնակավայրերում։ Շարժման առաջին տարիներին Ադրբեջանը Մոսկվայի իշխանությունների թողտվությամբ եւ զինական աչակությամբ փորձեց պետական մակարդակով էթնիկ զտումներ իրականացնել եւ վերջնականապես հայաթափել Արցախը։ Հիշենք օղակ ռազմագործողությունը 1991-94 թվականներին Արցախի պաշտպանության բանակը համալրված լինելով Հայաստանից եւ Սփյուռքից կամավորագրված հայրենանվեր հայորդիներով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 Ընդ որում, հենվելով բացառապես ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման վրա, ձևավորել իշխանության լիարժեք ինստիտուտներ եւ մշտապես կատարելագործել դրանք։